الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ناكو الظاهر الله سبحانه وتعالى إسلاباتنا قصانيك صلى الله عليه وسلم نجلم دا بوتم ove tehnike poselamimo našu braću i sestre diljem ovoga dunjaluka i da im poželimo lijep prijem i dobru konekciju da se zajedno s nama u duhovnom smislu druže sa ove lijepe medrese ili seminara zimskog koji je pod nazivom Lokor Rabbi Zidne Ilma i reci gospodaru povećaj nam znanje. Vjerujem da svi oni koji nisu s nama fizički kada bi znali kako nam je lijepo ovom lijepom mesđidu i ambijentu u kojem se nalazimo da bi svako poželio da bude i fizički zajedno s nama ali Allah je tako odredio pa smo mi zadovoljni Allahovom odredbom da budemo gdje god budemo na ovoj zemlji ali da obožavamo jedino Allaha subhanahu wa ta'ala. Vi ćete inša Allah imati priliku za kratko vrijeme da ova naučna predavanja koja idu u jutarnim satima da poslušate ili da nađete na određenim stranicama, a mi ćemo se truditi da vam se svake noći obratimo u ovom terminu kada mnogi su u svojim kućama imaju priliku da čuju nešto od onoga što smo mi pripremili da podijelimo zajedno s vama u, u tužini i sa ovom braćom koja su ovdje na seminar. Ja sam večeras u ulozi domaćina i u ulogi onoga koji će najaviti našeg daju Ibrahima Delića našeg brata koji ima i veliko iskustvo u Davi i znamo se godinama pa molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da se ukoristimo od ovo večerašnje predavanje a predavanje je svakako interesantno jer mi pokušavamo i trudit ćemo se uvijek u životu da budemo aktuelni a tema je aktuelna pa neka nam je sam predavač i večerašnji i vaš i naš gost najavi i neka o njoj što ljepše pregovori, a sada mikrofon puštamo njemu. Ako dođe do eventualne, znači, poremećaja konekcije, mi se nećemo ovaj ponovo vraćati na početak, pošto imamo ovde mesiđi malte nehaman pun, tako da mi ćemo nastaviti, a vi ćete jednoga dana dobiti, inšallah, priliku da poslušate predavanje do kraja. Pa molite Allaha subhanahu wa ta'ala da posluži ova tehnika, da i ona bude u svrhi rada i potpomaganja Allahu te bareke wa ta'ala vjeri. E, pa bilo ti šeh, pa li je tefadbal, vojrom, a vama te poručujem lijep i strpli sabur u toplim evropsko-američkim stanovima. Pa vojrom. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدا مصطفى المختار سلام الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون وقال محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت وعذبي سيئة الحسنة تنتمها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترميزي قال حديث حسن صحيح أما بعد Ja ću danas govoriti o temi koju neću odmah da otkrijem dok ne počnem, znači, ne, odnosno ne prođe uvod i ne počne pričati o toj temi. Mi danas, braćo i sestre, živimo u vremenu kada ljudi prvo pitaju. Baš kako je rekao Muhammed sallallahu alaihi ve selleme, fa inna ma ahlekel ladina min kabrikum kefetu mesailihim vahtilakum ala anbijaihim. Hadis bilježi Buharija muslim, a hadis od Ebu Hurelija djelom kaže oni koji su bili prije vas propali su zbog toga što su puno zapetkivali i razilazilo se svojim poslanicima odnosno ostupalo sumeta svojih poslanika to je isto danas vrijeme znači ta ta kad se zove traka kadera ona se znači okreći samo i dolazi u svako vrijeme međutim vi ćete danas često čuti pitanja čije se ti menheđa na kojem se ti menteđu. Koji ti put slediš. I često znaju ljudi bez znanja šarijaskog određivati ovan je na onom menheđu, ona je na onom menheđu i tako zaključivati i donositi sve koje je menheđ ispravan, koji nije ispravan, koji ko, šejh kojem menheđu poziva, kojem daja kojem menheđu poziva. Međutim, a često se ti stavovi o menheđima zasnivaju na onome što je poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao u hadisu koje smo spomnjali od Ebu Hureyri, a bilježi ga ima muslim, kaže, jekrehu lekum salate, Allah mrzi kod vas tri stvari, a prva stvar je kile wa kal. Prva stvar je čula kazala, druga kestretu sual, da puno pitate, i treća je upropaštavanje svog imeta. Međutim, postoji samo jedan medheđ koji je ispravan to jeste menheđ islama mi ne slijedimo menheđ ni Muhammeda ibn Abi Lehaba ni Ebu Hanife ni mama Ahmeda ni ibn Tejmije ni ibn Kajima mi slijedimo menheđ kojeg su slijedili svi poslanici Allah Đelešanu nam u Kur'anu svim muslimanima određuje menheđ i mi ne imamo pravo po svom nahođenju da sebi programiramo put šarijata i put do dženeta. Put šarijata i put do dženeta je već određen. Na nama je samo da se krećemo tim putem do dženeta i sigurno nećemo zalutati. A taj put ćemo vidjeti u ovim, ovom našem predavanju i ja sam davno govorio da mi treba da se definitivno definišemo i u verbalnom izražavanju, i u pismenoj formi koje smo mi menheđa, šta mi hoćemo i da se zbog toga nikoga živog ne stidimo na zemlji i da se ni, zbog toga nikoga ne bojimo osim Allaha subhanahu wa ta'ala da se ovoga što se držimo da se zbog toga ne bojimo nikoga što će nam neko prigovoriti što neko neće tje s nama jer oni koji se drži Allahu i Đelešanu vjeri oni koji se drži Allahu a užeta Allah subhanahu wa ta'ala kaže da se ono neće nikada prekinuti. Ne može ga niko prekinuti. Osim ti ako izabereš tu zabudu. lako Allah će lešanu na tebe, znači, proste svoj gnije i da te odvede, odvede u zabudu. Allah će lešanu kaže u mnogim majkama, kao što smo rekli, ne možemo sve spomenuti. Ne možemo spomenuti na većinu hadisa. Svaka ova tačka je posebna tema, zato je možda ćemo nekad govoriti o njoj. Ja hoću ukratko, da podvučem neke teze na čemu smo to mi koji je naš nemoš da nam ne bi prepisali ono što mi nismo i činili nam zulum a oni to i ne znaju ili da mi nekome ne bi činili zulum a on možda na ispravnom menhežu pa Allah Želešanu kaže Muhammedu sallallahu alaihi wa sallame a to je znači am ajeti koji od, se onaj odražavaju odnosno oni su za sve ljude znači nisu hasi posebno za Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže Allah Đelešanu u suri Rum 30. ajetu, podlačim sura Rum 30. ajet, ko će da provjeri, da govorimo istinu. Sura Rum 30. ajet, Allah subhanahu wa ta'ala kaže ste izubila, Fekin veđhehe li dini hanifa, فطرة الله التي فكر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون kaže ti svoje lice upravi ka pravu pravoj, ispravnoj, čistoj vjeri. Fitretellahi leti fetere nas aleyha. Ispravnoj vjeri, čistoj vjeri koju on uputio ljude. Kaže, la te bile li halkilla. Nema promene u Allahovim stvaranjima. U drugom ajetu kaže Allah Đelšanu, la te bile li kelimatilla. Nema promene u Allahovom govoru. Allahov govor se ne smije mijenjati iskrivljivati. Pa kaže zalike dinul kajime, a to je jedino čvrsta i jaka i ispravna vjera. Vela čina ekstra nas znači Ali većina ljudi to ne zna. Većina ljudi neće da zna. Da li Allah subhanahu wa ta'ala kaže Kul inna mi hedani, reci ti Muhammede, kul inna mi hedani, sira, rabbi, ila sirati mustakim. Reci, ne kaže moj gospodar me, Inna mi hedani rabbi, moj gospodar me je uputio, ila si rabim mustafim, pravu putu, dinen tijemen, ka čvrstoj vjeri, milete Ibrahima Hanifa, ka vjeri koju je Allah Đelešanu, koje se predržavu Ibrahima a.s. koju putu Ibrahima a.s. Lema tjana nima mušikim, a Ibrahim a.s. nije bio od mušika. Dalje, braćo, kad nas pitaju koji smo meneđ, onda ćemo im reći da smo mi meneđ 124.000 poslanika. U musnadu imama Ahmeda, ideži se hadis, da je poslanik sa svojom rekao, da je Allah Đelešanu poslao 124.000 poslanika. A svi su ti poslanici govorili, kako kaže Allah Đelešanu u suri El Mbija, zove se sura El Mbija, poslanici. I ovaj baš ajed, u suri El Enbiya. Kaže Allah se izubila Vama ersalna min kablike min resulin. Mi ni jednog poslanika Muhammede nismo poslali prije tebe, a da mu nismo illa nuhi ilaihi, a da mu nismo mi objavili. Ennehu la ilahe illa ene fabudun. ima drugog Boga osim mene i meni se samo klanjajte. To je naš, to je naš put. A u drugom ajetu kada Allah Đelešanu suri Furkan govori o robovima milostvo i badu Rahman. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ اللَّهَ نَاهَا A to su oni koji Allaha Đelešanu obožavaju samo Allaha Đelešanu i njemu kao druga nikoga ne pripisuju. I zato ovaj tevhid, naš menheđ je tevhid, vjerovanje u jednog Allaha Đelešanu. Allah Đelešanu kaže, ilahu kum ilahum vahid, vaš gospodar je jedan gospodar. I mi ovaj tevhid, se izražava kroz tri znači ova tevi se izražava kroz tri stvari prvi jeste braćo tevhidu rububije, tevhidu uluhije tevhidu esmaju esifat znači tevhidu rububije su Allahova djela da vidimo mi da li su neki ljudi na menhedu koji misle da, da su na menhedu u samom tevhidu rububije jer mi kroz to gradimo bratstvo kroz to gradimo jedinstvo mi kroz to gradimo ko je vjerni ko je nevjerni ko je munafik ko je nešto drugo. Znači da vidimo u samom telhidu rububije gdje su ljudi zakazali. Pa ćemo prvo od toga spomenuti, braćo, Allah Želešanov kaže u vezi telhida rububije, on juhi, hua juhi do jumit. On u smrćio življe. Koliko danas ljudi vjeruje da Allah Želešanov u smrćio življe. Koliko danas ljudi koji poziva nije čvrsto ubeđen ovu. Pa kada treba pozivati u istinu, boji se nekog drugog mimo Allaha Đelešanu. Kao da je nečija, kao da je njegova duša u nečim drugim rukama, osim Allaha Đelešanu. Allahu poslani kada bi nešto htio potvrdno da kaže ashabima ili slično je to zakljet mi kaže Velezi nefci bije digi. Tako mi onog učinio je, učinio rukama moja duša. Tvoja duša i poslanikova duša koja je bolja od naše duše u Allahovim rukama. Allah je za kaže huve i juhi i mi. On smrćuje žide i ona nema se čega bojati ljudi ili nekoga drugog. Da li Allah Đelešanu kaže da je on raza, da on obskrbljuje koga on hoće, čemu onda strahovati za napaku? Kaže Alija ibn Ebi Talib, kaže upućivanje na dobro i odvraćanje od zla, znači pridržavanje za istinu i sklanjanje od batila neće ubrzati eđel, niti će smanjiti čovjeku na faku. Ne može ubrzati eđel, niti smanjiti čovjeku na faku. I to je naučio ove riječi, je naučio slične riječi, je naučio Muhammed sallallahu alaihi wa sallame svoga Amidića Abdullah ibn Abbas radijallahu anuma, kada je rekao, ja gulam, ihte zillah jahtetke, o sinčiću, čuvaj Allaha, samo Allaha čuvaj, Allah će te čuvati. Ista zila je to kroz te težajke. Ako bude se borio za Allaha i Allahu vjeru, Allah će primiti o tebi. Allah će tebe čuvat. Allah će se boriti o tebi. Kaže, a kada izaš se, tefe se A kada tražiš, nemoj ni od koga bi tražio do Allah, od Allaha Đelešanu. Allahi, braćo i sestre, u ovom hadisu je velika poruka. Kada tražiš sebi posu, najprije zamoli Allaha da ti dadne halal posu, da u njemu nema nikakva harama, Ako tražiš sebi posao, onda tradi posao u kojem ćeš moći ispovedati samo Allahu Đelešanu u vjeru. Bez ikakva uslovljavanja. Zašto? Zato što Allah Đelešanu je Ar-Rezak. Onaj koji obskrbljuje. Slušajte kako Allah Đelešanu se obraća svim ljudima od najbogatijeg Rockefellera pa da onoga najvećeg miskina tamo u Africi što voda bez hranike, kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja eyuhem nasu entumul fukara ila Allah. O ljudi, svi ste vi siromasi kod Allaha, fukare. Odnosno, u globalnom prevozu, svi ste vi potrebni Allaha. Inna Allah huve ganijul hamid. Allah je je bogat i hvale i dosan. Ako nekoga, od nekoga treba tražiti, onda tražiš od bogatu. Ako neko treba zahvaliti, onda zahvali onome koji ti je dao. To jeste Allahu azzaveđel. Dalje, braćo, moramo znati u tevhidu rububije, da Allahu Đelešanu pripada vlast. I ovdje su najviše zakazale generacije i umeti i, da, i, i ovi koji danas žive u Bosni i Hercegovini. Najviše su zakazali u ovome propisu. To jeste, kome to pripada vlast? Da li to vlast pripada narodu, kao što je demokratija, ili da li to vlast, vlast pripada Allahu subhanahu wa ta'ala? I zato Allah Đelešanu traži da ljudi nikome drugom ne predaju vlast do njemu. Jer je on stvorio nebesa i zemlju, a i tu ulazi u tebi i drugu bije. Allah je lešanu kare velillahi mulku samavati velar. Allahu je vlast na nebesima i na zemlji. Lehumati samavati lemati lebi vama tahta sera. Allahu je sve što je između nebesa i zemlji, ono što je ispod. Sve je Allahu. Nije ničije drugo. I zato Allah je lešanu kaže ela lehul halku wal emr. Kao malo iz provokacije, a zato drugom pripada halku al emr, stvaranje i upravljanje, zato neki drugi, neko drugi stvara i upravlja, a ko to treba ako stvara upravlja, pa onaj koji je sve stvorio, on je najpreći da upravlja. Pa danas imamo jedan problem u našem menedžu, ko, koji se vrti oko nas, oko tog tehakuma. Je li kjafir, nije kjafir, ko je kjafir? Jasno vraća kodan, zna se ko je kjafir. Kafir je svako onaj ko želi da mu tako sudi. To mi nismo rekli. To je rekao Allah Azze ve Jel. Poslušajte Allaha Subhane. Allah Đelešanu kaže u suri En Nisa. Prvo Allah Đelešanu čitav, znači propis izvodi, znači objavljuje. Pa kaže Inna Allahe je emurukum entu edul emanati ila ehda. Allah vam naređuje strogo da stvari koje su odehla, povjene, onaj, stvari koje su dela, povjere dajte onima koji su sposobni za to. Da stvari, znači one koji su u popitanju vojstva, dajte onima koji su sposobni za to. Pa kaže onda, navodi, neslučajno drugom ajetu Allah Đelešan navodi, ja i hledina amenu, ve ti ullahe, ve ti u resule, ve u remri minkum, fe intenazatu fe, še i ferduhu ila Allah i rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal al akhir. Zalika hayru asr ta'ila Kaže o vjernici, evo vam zakodam na vlad O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku ulem liminku. Pa na vaši ul nije taat. Znači, kaže ulema, i ako su vam predstavnici kako treba, onda ste im duži se pokorava. Ako nisu kakvi treba, nisu odehla. Pa kaže onda, Ako vi se raziđete, kaže većina, većina uleme kaže da je i da kaže da je ovo ulje emre minku ulema. I znači ako se sa ulemom nešto raziđemo, sa običnim ljudima, kao što se razilazili vas s običnim ljudima, iako su bili neki od njega alimi, sa običnim robovima su da se razilazili, vraćali se kadi i sudi da im presudi. Da im presudi Kur'anom i sunnetom, kako je Allah Đelešanu rekao, feroduhu ila Allahi wa rasulim. Pa kad je onda se sporio sa nekim židovom, išao je Ali i radijalom da presudi, ali po Allahovom zakonu. Ali je radijalahu anhu išao Šurehu da presudi sa židovom, ali po Allahovom zakonu. Farduhu ila Allahi wa Rasuli. In kuntum inuna billahi wa lijevmi lahir. Ako vi stvarno ste vjernici u ahiret i u sudnji dan. Zalik je hajdom. To vam ljudi boli, nasinat. To vam ljudi bolje. Vahsanu te ila. I rešenje ljepše pa onda osuđuje one koji traže sud mimo Allaha i koji se ne vraćaju u Ferudu ili la Rasul. Kod koji nema Ferudu ili Rasul. Da se ne vraćaju na Allaha i poslanika sa osom, pa kaže Allah Đelešanu, a vidiš li si one? Elem tere ili ledine je umune. Vidiš li ti one koji misle da vjeruju? Zato nije današnje naše stanje. Ljudi misle da su vjernici, ali može stati svašta u obraz mogu otići sudu nekom drugom ima Allaha, mogu dizati kamatu, mogu činiti zinjaluk, mogu piti, mogu krasti, mogu psovati vjeru Allaha i sve ostalo, a jesu mune kada upitaš jesi ti vjernik, kaže sam. Ja, ja, vjernik sam ja, ja svaki bajram idem u džamiju, ponekad budim i na džumu, a ja sam vjernik, jesu mune, Zato ovo, ovo izraz, izraz Allah Đišanu je u umune. Oni misle, šetan i ostavljaju za da misle da su vjernici. I umru, a misle da su vjernici. Međutim, kad se sretnu sa Allah Đišanu, ova u umune će tek doći do izazaja. Pa oni misle, kada jez umune, ennehum amenu bima unzile i leke, prema unzile mi kablik. Kaže, oni misle da vjeruju u ono što je objavno tebi, što je objavno prije tebe. Tim poslanicima, 24, 24 poslanicima, misle da vjeruju. Ali što ne vjeruju? Allah Zalešanu između ostalog spominje među najvećim grijesima što misle da vjeruju, a oni ostalom ne vjeruju. Jer će smatati Allahov sud maleni. Neće se obraćati Allahu Đelešanu. Jer će smatati da Allah Đelešanu neće moći rešavati tokove života. Da je vjera prevaziđena. Da je to kameno do nas, da je to konzervatina. Vraćamo se u srednji vijek. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kaže, a vidiš i juridune. Oni žele, Pašte ovu stvar, jako je bitna u akidi. Oni žele, hoće da im tagu sudi. Juri duhe te hatu mile tagut. A idu kod taguta da im sudi. A Allah Želešanu kaže, a to im je vekad umiru en jetvoru bi. A to im je strogo naređeno da zaneću. Fardi im je da to zaneću. Da li danas ljudi neću taguta? Da li se ljudi danas odreću taguta? Kao što će Ibrahim odreku i njegovi sledbenici kada su rekli i ocu njegovom Azaru i ostalima koji su bili sa njima, koji su obožavali kipove, inna beri umrinkom ima tabu dunami duni lahi kefena bikum. Bena bene ma do ebeden, hata tuminu billahi vahdehu. Kaže, mi se odrčujemo i vas. Kaže, mrzi ti njegovo djelo, nemoj njega. Ne, ne, ti mrziš njega. Onda bi ispalo, ne mrzimo ni kafra zbog njegova, samo mrzimo djelo njegovo. Ne mrzimo ono što on nosi u srcu, jer djelo izlazi iz srca mrziti njega, mi se odrećujemo tebe, jer ti potpomažeš taguta, ti radiš za taguta. Pa kaže ovdje Ibrahim Alej Salam, koji je bilo sa njim, sve dok ne budete, nema između nas pomirenja, ni može biti zajedništvo, ni može biti bratstvo, sve dok ne budete Allaha Đelešanu jedinog obožavali, dok ne budete mu vehidi, da li ko je pametan, imalo ko je pametan, i ko uzme ajete, one koje Allah Đelešanu objavio te hakumu, vidjet će vraćo da Allah u tehakumu, kada je pitan taguski zakon, ne ostavlja nikog bez grijeha koji se dotaknu toga. Pa kaže Allah Đelešanu, فَمَنَ يَحْكُ بِمَا أَزَلَ اللَّهُ فَوْلَيْكُمُ الْكَافِرُونَ A oni koji ne sude po Allahovom zakonu, pa ste ovdje ahtan, Allahovom zakonu, oni su kjaferi. U drugom majetu kaže, sve su nam ajde, i sve se nalazi na, na jednoj skoro stranci, završeća ajeta, وَمَنَ يَحْكُ بِمَا زَلَ فَوْلَيْكَ زَالِمُونَ fa lakum fasikun. Kaže, a oni koji ne su ne pošto Abba, oni su fasici, zalimi, kjaferi. Pitam ja sad ljude koji govore da nisu kjaferi oni koji sude po tagunskom zakonu, jel, šta bi on od ovo troje volio? Jel dobro ovo jedno što je Allah Dilešano objavio? Hoće biti fasik? Hoće biti zalim? Hoće biti kjafir? Ako bi se on s time zadovolio, onda vraćao, onda nije, nije upitanje njegov iman upitna njegova vjera, da ga Allah nazove, ne, pazite, on nije, da čovjek nazvao falsikom, nije ga čovjek nazvao zalimom, Allah je Đelešanu da naziva zalimom, a kad Allah nekog naziva zalimom, Boga mi, upitno je da li će njemu, da li će njemu biti oprošteno. Dalje Allah Đelešanu kaže, za one koji hoće da im sude tagućim datom, kaže Allah Đelešanu, Efa hupa zahirijeti je bum. Zar vi ljudi želite da vam se kao pagansko doba sudi? Da li hoćete da vam sude tagovskim zakonima? ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون A ima li bolje sudi od Allaha Đelešanu ljudima koji čvrsto vjeruju? Ima li sudi koji će bolje riješiti stvari od Allaha Đelešanu? Ima li ono koji bolje poznaje stvari od Allaha Đelešanu? Jer Allahu Đelešanu ne može ništa izmeći od njegove, iz njegove kontroli. Međutim, i pored toga ljudi odlaze, odlaze tagutu, i pored toga glasaju za taguta, pored toga ulaze u parlament, I kada neki kažu, pišu po knjigama da je glačanje fiksta mesela, to je dokaz da on nije dobro izučio vjeru, da treba ponovno da se vrati na tehijatu. Ako nije fiksta mesela, i ako se ne tiče akide, onda i namaz nije onaj akijska mesela. Zašto ovo govori? Zato što kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ako ne klanja upnice, no? Zato što poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada bejne ređeno bere kupru terku salat, tam te, tere kafe kad esek, عهد الذي بين بينه والصلاة فمن ترك فهو أشرك وكفر ko, ne, ko između, na, između čovjeka i kufra je namaz, koga ostaje biva kafirom, ugovor između nas je namaz, ko se onda i to je fikska mesela. Onda tamo onaj učinaš što je napisao, između ostalo, ko je slebenik ehli sunata od džemata, kaže oni, e, kaže, znakovi da je neko u ehli sunata od džemata jeste da potire mes po mestama. A kada govorimo o ehli sunata od džemata, govorimo o akidi, a mes, mes po mestvama je fikska sela. I on, glup je onaj braćo i sestra koji je podijelio takve mesele na nekakve fikske i asijske. Svaka mesela. Evo ti Ramazan u kojem se ne spori u lema ako čovjek ne klanja na negira da, da, da, da nije kafir. ali ako kaže ja ne smatram da treba klanja kjafir, iako je fikska mesela. A kaže ne treba obožda, što je rekao treba obožda? Fikska mesela, ali čovjek kafir. Je tako? Jer je za neko ja propis Allahu ohalalio je ono što je Allah zašao haramio, ili suprotno. I zato to, kada je pitanje to glasanje, braćo, i pomaganje to glasanja, pa kaže to je fiksta stvar, to nije znači u sulu din, onda moramo mu reći da onaj koji prepisuje Allahu Đelešanu duga u tehakumu, u sustvu, da direktno zadire u šehadu. Direktno zadire u šehadu u prvi, pazi, u prvi islamski šar, direktno u tevi, jer je za neko čak prvi dio tevida, ne drugi, prvi dio, odnosno prvi dio kelime šehadeta, la ilahe ila la. Nema drugo Boga osim Allaha. Ti si prepisao Allahu Đelešanu u druga u sustvu, jer ti misliš još gore, što ti misliš da si ti pametniji od Allaha Azzeveđel i da ti propiše da je Allahu zakon prebaziđen, a evo ti si postao pametniji, ti si postao pametniji, to je zato i oni koji pomagu taj zakon, braćo, koji pogotovo oni koji pozivaju na to glasanje, ne sumljivo da oni ulaze u kufr. Ali oni koji pomažu taj zakon, a možda i ne znaju, moraju znati da im je to zabranjeno. Koji dinar odvajaju za taj zakon, moraju znati da im je to zabranjeno. Da Allah Đelešanu kaže u Kur'anu, suri Majde, وَتَعَالَنُوا عَلَى الْبِرِ وَتَقْوَا وَلَا تَعَوْنَا إِثْمِ وَلُدْوَانِ Kaže, vi se pomašte u bogobojaznosti i dobročinstvu. Nemojte se pomagati u neprijateljstvu i grevu. Zabranio se pomagati u neprijateljstvu i grevu. Dalje, braćo, da vidimo tevhid uluhije. Gdje je kod nas tevhid uluhije? Gdje je naše bratstvo na tevhidu uluhije? Gdje je sljedine menheđa islam u tevhidu uluhije? Koliko danas ima ljudi, ne zna komu je gospodar. Koliko ima ljudi koji se klanjaju kaburu? Koliko ima ljudi koji baš u, tur, u turveta traji proći kraj turbeta, boje su nešto će im desiti se. Koliko ljudi ode na had i pored ponese opta kao svijete u kamenje i dosi na uči smatra nam to donosi neku korist. Koliko, koliko ljudi ima potkoviće ko se, koliko ljudi nosi amalije, koliko ljudi ide na, na kabrove nekakvih sranšina, koliko, koliko ljudi, koliko ljudi ide na ajvatovcu i obožava nekakvog ajvat zelju koji ne znam je musliman ili je, je bogomil, koliko ljudi, gdje je taj teri ideologije? Kome to se ljudi klanjaju? Jer ono sve što za okuplja čovjeka, to biva ibadetom. Ono sve što čovjeka odvrati od Allaha Đelešanu, to biva tagutom. I kaže u tefsiru, navodi se u, u, u suri Zarijat, 37. majtu, vema halek to džine, vama se ila ali ja budun, Allah Đelešanu kaže, džine i ljude sam stvorio, da mi se klanjaju, kaže u ovom ila ali ja budun, da mi se klanjaju, kaže Alija radijallahu anhu, a to sam čuo šejha Nusreta, a posjetio me na to neka smo davno mi to jel, čitali i učili, pa kaže ovo lija budun, ja sam ih stvorio da im naređujem i zabranjujem. A vidi ovi naređuju zabranju, uvode u onaj viši nekakav pa niži pa zakonodavstvo, nego zakonodavno tijelo, znači on zakonodavstvo, on određuje, on za, naređuje i zabranjuje. Allah Đelešanov stvorio ljude da im on naređuje i zabranje. I to je direktno miješanje, miješanje u tevhid uluhije, u tevhid, tevhid rububije. Znači nismo jasnili u tevhidu uluhije, jer čovjeka kada za zaokupi njegov dunjalu kod vjere, on je uzeo dunjalu za Boga. Jer je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, hej su abu dinari o dirhem, propao je rob dinara i dirhema. Propao je rob, robuje dinaru i dirhemu. Allah Đelešanu rekao da će ljudi robova dunjaluku. I to je jedna vrsta, jedna vrsta širka, jedna vrsta obmane, jedna vrsta greha. Dalje, vraćo, kada u pitanju te vid esmaju esifat, ovdje smo se najviše različili. I ne može nam svak biti na menedžu. I ne može nam svak biti braća. Ne može biti meni brat onaj koji negira Allahov govor. Ne može meni biti brat onaj koji kaže da Allah Želešanu već seju. Onaj kaže da, ko kaže da Allah Želešanu u tjelovječnu svinju, čovjeka, onaj koji kaže da razgovara sa Allahom Đelešanu svaku noć i da on da mjesto Allaha Đelešana na kursi, što je rekao jedan sufijski šehu u Damasku kada smo bili, jel, ja je šehi Bilal, pa kaže, ja došao gore, vidio kurci, vidi nikog nema, ja će, evo. Ne, uzubila. Kao što imam Arabi rekao, pa šta je drugo, iz, iznad čovjekom do, do Allah, a šta je drugo Allah do iznad? Šta je drugo Allah do pasa, šta je drugo? Pa kada je prošlo sa učenicima i kaže mu jedan njegov od učenika, kaže, a šta je sad onaj čuko, vidio čuko? Kaže, pa šta je drugo Allah do čuka, a šta je drugo čuko do Allah do šta? Da li on može biti na menedžu? Ti mi tako imamo ko sebe. Mi tako imamo ko sebe ljudi, imamo ko sebe muslimana, bošnjaka, šija, koji smatraju imali tri Kur'ana, kako to će ovakav kao što mi imamo, koji su negirali poslanstvo Muhammedu sa osnovom, povedete da je pogriješio, koji psuju Ebu Bekra i Omera, a zna se da je to ja sam dio kufra, što ovo što sam došao, koji ajšu obtužuju za blud, braću, koji smatraju da, da je bila bludnica, koja smatra da je varila poslanik, koja smatra da poslanik preuzeo poslanstvo, a treba bi Alija u najmanju ruku, znači, oni koji smatraju, ima čak i oni koji smatraju Aliju radi Allah, Hanna Bogu. Kao što je bilo, tako pa je Allah spalio, radi on spalio vatru. Znači mi takvi ljudi imamo u našem bošnjačkom društvu i smatram da je to naš menheđ, to je daleko, daleko od našeg menheđa. Sada dale balalem da ida, daleko, daleka je to zavna. Imaju oni drugi malo blaži, poput Murđija, koji smatraju da i, iman Iblisa kao iman Džibrila koji smatraju da je u Udula ibn bej znači jebu Ebu Bekr na istoj deređi koji smatraju da je najbolji moment i ona najslabliji da su isti. Zašto? Zato što im dijela ne ulaze u, u ima. Zato što u nja ima negdje je zid u kus. Ne povećaj se na svanje, između ostalo. Imamo među njima oni koji smatraju da Allah za sam ne govori. Da Kur'an nije Allahov živi govor. Imamo oni koji smatraju da Allah Đelešanu se spušta na svakom mjestu i da je uvijek na svakom mjestu, da nema svog određenog mjesta. A oni za nas kažu da smo kjafiri što smo Allahu Đelešanu obredili mjesto. Imamo među njima one koji tevile kur'anske ajete. Pa vidite često kod nas šarić pa kide kaže kada Umjesto da kaže kada Allah smota nebesa i zemlja čuje desno kaže kad Allah svojom moći smota čuje jednog doktora nauka kad Allah svojom moći smota sve ne spomeneš Allahu ruku pa Allah je spomenuo svoju ruku tu dalje o, o, znači samo prevodu Kur'ana besma kopca kaže umjesto da kaže arš kaže Allah je zagospodario sa mirom. Strana spomenu nas. Podem bilo nerazumno ljudima oko njega, razumiješ? Hoće onda pevi ili stvar koje nije smio. To je dokaz da čovjek nema dovoljno aktivije ko sebe ekstračno I takvi ljudi koji se deklarišu da su takvi i koji se tvrsto bore protiv nas akidom, akidu mefikom, lažu vam kada kažu da su samo ruke razlog i zikrenje posle farnada razlog razora i, i šalje između nas. Ne, ne, vallaj, oni se bore akidom protiv nas i ne mogu reći da smo na istom menežu. Jer nisu na onom na čemu smo mi. U tevhidu samom etvali već šifad, braću. Tu je se najviše umet razišu. Ima ljudi koji negiraju, ima sekti koji negiraju sva Allahova imena i svojstva, poznu džemija. Ima, ljudi, ima sekti između njiha koji negiraju nešto Allahovi svojstva. Ima oni koji dodaju Allahu Đelešanima. Ima oni koji su sveli samo na osam. Znači mi ne možemo zajedno. Jer Allah Đelešanu kaže lehul esma u husna. Ne mu pripada i najljepša imena. Pa izovite ga jednog biha. Pa ga zovite nje, tim imenima. Allahu poslanik se kaže Allah Đelešanu ima 99 imena kojima je se nazvao u Kur'anu i Sunnetu. A ono u dovi što je rekao da je sakrio za sebe što je poslanik dovi tu mi ne znamo. 99 imena kaže da ima. I mi, ehli sunet al džemat, naš menheđ, mi smo menheđa, ne, ne negiramo ni jedno Allahu ime i svojstvo kojim je Allah Đelešanu i poslanik svoj koji su opisali ga. I Allahu je menac svojstva uz Allaha Đelešanu od uvijek i za uvijek. I na ovome je naš menheđ ovim stvarima. I vidite drastične razlike, a hoćemo da budemo braća, hoćemo da budemo jedno, kaže, kada, kada govorimo o ovome, kaže, znaš da remetiš red između muslimana, a vidi muslimana, maša Allah. Samo da vidimo, još da pritabalimo šta je rekla ulema za takve muslimane. Jesu im usvjecali glave za Bajram? Vi znate da je Sahvan Ibn Džen zaklan za Bajram kao kurban zbog toga što je rekao da Musa nije razgovarao sa Allahom i da Allah Žešan ne Ibrahima uzao sve za prijatelje. Zaklan! Šta mislite da mi danas pred našim dajama ili, ili našim ljudima koji se smatraju da su mu behidi, da takvog čovjeka odredimo na smrt? Rekli bi, ovo je vjera stvarno terorizma. Ovo stvarno nema svi islanisti. A vidite, to su vaši selefi. I to je najspravniji štab. Znači, tako se sprečava smutnja. Međutim, mi ne možemo zajedno dok ljudi ne dođu na naš menedž. Sad je, braće, naš je menedž da sledimo sunnet Muhammeda sallallahu alaihi sallam. I to u potpunosti. Jer Allah je lešanu kada govori o poklonosti, kaže, ja je Allah di namenu, da je ti Allah, da ti u Rasul. Taat. Kaže, o, vi koji vjerujete, pokoravajte se. Znate što znači taat? To znači pokoravaj se bila kejfe nema kako Ka, jer poslanik isto ne govori po Hirsu to je objava poslanik zna se da nije grešio kad je u pitanju kad je u pitanju vjera i mi se pokoramo pokoravamo poslanicima Allah Đelešanu nas upuću, upućuje u suri Ahzab kaže lekad kane lekum fi resuli lahi usvetun hasane limen kane jer tu lahe vel jeume lahire u zekere lahe kefira pazi vi u svom poslaniku imate najbolji uzor Pa ste rekli su tamo Ibrahimu da je rekao Allah Đelešanu, leka kan rekao i usvetin Ibrahim. I u, u Ibrahimu imate uzor u Tavidu. Ali poslaniku čitav uzor, čitav život. Za 23 godine poslanik je pres, prošao sve faze u životu. Znači, i bio je i otac, bio je i vlada, bio je i, i bio je čak i rok, čuvo je ovce za dirane dine. Bio je daja, bio je obični čovjek, sve je poslanik su se prožak. I zato je Allah Đelešanu rekao, leka tjale kufi resulna usvete nacane. Vi u svom poslaniku imate divan primjer, najbolji za vas primjer, u svemu šta god hoćete. Jer poslanik je imao djecu, imaju i žene. Poslanik svojom je vodio džiha, dok neki poslanici nisu. Neki se poslanici nisu želili poput Isa, ale i salama. Neki poslanici su bili vladari, a nisu bili robovi. A neki su bili robovi, a nisu bili vladari. A zato poslanik sa svoje prošao sve te faze. I kaže, ali za onog, on će biti uzor najbolji za onog, ko kaže, liman kane jer zulaj, ko kaže, žudi za Allahu i Đelešanu lica. I ko puno spominje Allaha I ko se nada nagradi kod Allaha Đelešanu. Za njega će poslanik biti uzor. Za njega koji, koji ne smataju da će Allah Đelešanu nagradi, za njega poslanik sve nije uzor. Ti vidi, vidite ljude koji više vole slijede racionalna mišljenja nego poslanik sam. To je bolest umeta danas, racionalizam kad mu kažeš ajet i hadis, on kaže lalakim, filozofija, ali i onda kaže, rekao ali taj, taj, tu rekao čovjek taj, to, to moje djedo tako i tako radio moja nene je to i to bila znači ovo je davanje prednosti racionalnom razmišljanju nad Kur'anom i sunnetom Muhammeda sallallahu sallallahu alihi veseleme a poslanik sallallahu alihi veseleme jasno kaže u hadis koji prenosi na Mebu Hureyre poslanike da je veseleme rekao, kaže kulu nas jedhulu džene ila na neba. Svi će ljudi ući u džene koji, samo koji dobro ono odbiju. Hile vemeni jeba ja Rasulallah. Kaže, ko će to odbiti Boži poslanič da uđe u džene? E sada i sad to imaju. Vemen asani, kaže, men atani te kale džene. Vemen asani te kale neba. Ko mi se pokori uđe u džene? A ko odbije da mi se pokori? A sam je odbio da uđe u džene. Ali bilo zimuslim. Sam je odbio da uđe u džene. Poslanik kada govori na hađu, a ashabima koji svi su sanji 124.000, hiljada 125 je bilo na oprošnom hadu hađe prudada sa poslanikom sa svom kaže poslanikom huznu anni menafikekom uzmite od mene obrede kaže ulema ovo je opći hadis uzmite sve obrede od poslanika sa poslanik sa svom kaže u hadisu sallu kemare ejte muni u sallim klanjajte kad ćete mene vidu da klanjam i kako ću ja sada da klanjam po neku Sejda Sardarovića, pored hadisa poslanika sallallahu alejhi Kako ja mogu da klanjam premalo što su ljudi napisali po nekakvom svom lažnom ištihadu, ištihadu punom džela, a ostaviti sunet Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam hadisu debu Hureyre, hadis bliži Buhara i muslima, imam nevevi u knjize, a dvaj nevevi navodi ovaj hadis pod brojem 10, kaže poslanik sallallahu ma nehejtikum anku, anhu fečteniku. Ono što sam ja zabranio, odmah se toga klonite, bez tog možete. A ono što sam naredio, priđite, uradite to koliko možete. A onda kaže ono što smo spomenuli, fe inne ma ehne kelleti na mekadrukum, kefetu mesajima klakom. Prije oni vas upropali samo zato što su puno pitali šta su radili. Razila do sa svojim poslanicima. Nisi da slijedi Kur'an sunet. To je najveći problem. I danas je najveći problem što ljudi više filozofiraju nego što hoće da slijedi. Više hoće da budu slijedjeni nego što trebaju da slijedi. A naš menheđ je da slijedimo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I vraćo, kada govorimo o izvorima šarijata, vidite kako su lijepo poredani. Izvori šarijata su kaze tamo u fiku. Kur'an, sunnet, iđma, tijaz. Fiksko pravilo. Kada dođe nas iz Kur'ana i sunneta, želim da ovo slušaju je i oni koji poznaju malih ilm. Kada dođe naš tekst Kur'ana i sunneta, nema jasan propis, nema mjesta ištihadu. Nema mjesta ištihadu. Znači, ako je Kur'an došao i rekao, osam kategorija je za zekijat, ni poslani niko nije stalo sam dozvolio da on dijeli devetu, desetu kategoriju. Da ljude podijeli na više kategorija. Već je ograničio. Kada posl... Allah Zelešanu kaže, ilmu feraj pripada tome i tome nije poslanik imao tu mjesta. Kada Allah došao kaže Allah je jedan, nije mogu poslanik sa osnovom ništa ovome donijeti. Kada je Allah došao rekao klanjajte, poslanik je samo objasnio koliko namaza klanjamo. A smo morali klanjati. To su propise koji su obaveza. I nije mi što Kada je poslanik sa osnovom rekao ovako se i ovako radi ovaj propis. I ja sam zahir propis. Ne trebam batiti tumačenje. Onda nema mjesta u lema Ali. Mi vidimo danas u novinama, vidimo danas u knjigama. Kaže, najprije navodi neki od ti koji prevodi, koji pišu, navodi, kaže, Allah Zilešanu kaže o to i to. Poslani Salo Vasanu kaže to i to. Ali, kaže, Ulema je rekla to i to i rađe ih mišljenje je Ulemi. Ulema se idu jednom vremenu. Može pogrešno razumiti hadise. S druge strane, mi znamo dobro da mu štejdu nema pokornost u njegovom greš, u, grešenju. A on ima nagradu jednu ako je, što je se trudio, ali nema nagrade ako je pogrešio. Pa ako nema nagrade ako je pogrešio, otkada da ga mi sledimo u, tom, u toj njegove greške? Zašto da sledimo greške mu šehida? Znači, to je greje, braćo. Znači, sledimo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem potpuno. A poslije ćemo govoriti naš menheđ kada je u pitanju, braćo moja, ulema. Da Dalje, braćo, iza Kur'ana i sunneta naš menheđ je da sledimo ashabe. Zašto da sledimo ashabe? Zato što nam je Allah Đelešanu i šaretom objavio da ashabi trebaju da se slijedi. Pa Allah Đelešanu što to je tako šifati bila ashaba. Pazi, prva stvar Allah Đelešanu kaže radi Allahu anhu wa radu an. Allah je zadovoljan njima i oni su njime. U lajke Hizbullah. Oni su Allahu asanta. Ela inna Hizbullahu mu muflihun. Allahu je će sigurno pobjeti. Zašto slijedimo ashabe? Vasabi kunal evveluna minal muhađerine valensari valazine tebe ahum ihsan. Kaže, Allah je zadovoljan prvim generacijama, muhađirima i ostarima i oni koji slijedio dobro. Zašto slijedima masabe? Allah je lešano njima objavio, kuntum hajde ummeti idu hržet li nas. Te moruna bil maruf, ja te nevna munker, ve tu mune bila. Vi ste najbolji ummet koji je ikada izašao. Zbog čega? Zato što vi travi da se činje dobra djela loša da vrste i u Allaha Đelešanu uvjerujete. I dalje Allah Allah subhanahu wa ta'ala nam je naredio ako budemo slijedili puta sahaba da smo upućeni. Pa kaže Allah zelašanu u suri Bekare fein aminu bima misli ma eh, amentum bihi kaže ako budete vjerovali ako budu vjerovali kako vi vjerujete tako vjeruju ashabi se kad ih tede upućene su paste vježe uputu tvoju za uputu ashaba kaže Abdullah ibn Mesud ako ikog treba slijediti na treba slijediti ashabe kaže oni su bili najupućeniji Oni su bili najčišći, njiva srta su bila na, najbolja. Oni su bili sebebi, odnosno silaska objavi. Oni su bili prisutni kad je objava objavljena. Oni su bili najčišći duša. Oni su najbolje razumeli objavu. A pa njiha i treba slijediti. Allah Đelešanu prijeti onima koji ne budu slijedili puta Saba. Pa kaže, ko bude, vame šakillahe wa rasule, ko se ne bude pokoravao, ko bude vas je činio Allah, Allahu Đelešanu njegovu poslaniku, a bio mu jasan pravi put. Pa je tebi ja sam bil gajni mu'minin. E ova riječ. I ko bude, ko bude slijedio put koji nije put mu'mina. Ovo kaže ulema da je ovo puta ashaba. Va te veli ma te vela. Mi ćemo pući da činiš šta hoćeš. Hajde radi šta hoćeš. Ne možeš puta ashaba. Radi šta hoćeš. Ili ti puta filozofa. Radi šta hoćeš. Ali Allah je lešano kada se usmusli u džehennem. Za tebe je pripremen džehennem. Da sad da se da uzdaš grozne ono boravište. I zato mi slijedimo braća ashabe. Zato što je isto poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao u hadisu od Imrana ibn Huseina, hadis je sahi, bilježi ga Buhari i Muslim, kaže, hajru nasi kuruni, su mele dime zuna. Najbolji su ljudi, oni koji su sanu, pa oni koji dolaze posljednji, su mele dime i oni koji dolaze posljednji. Pa kaže u jednom hadisu, da li nasla, pa će se posle pojaviti novotarija. To su najbolje generacije. Među njima je vraćao Ašarem u Bešere. Deset ljudi koji su za njihova života rečeno im objavom da su donetli. Među njima su ljudi koji se borili, borili bitke na bedu. I kada stepen je ulema vrednost ashaba, ona kaže najbolji su oni koji Allah što odredio. Najbolji su bolji od sada ko ne voli mene muhađiri. Najbolji su muhađiri, pa ansari, pa učesnici bedra, pa učesnici uhuda, pa učesnici oni, oni koji su dali beju pod ridvan, pod, na, na, na kako se zove, na Hudejbi, znači, po, po redu, znači, kako ide po redu, kako su ljudi bili iskušavani, kako su pomagali islam, i njihova je dobrota na potom. I zato mi treba naslednjati te generacije. Zato što su oni prvi utemeljili ovu davu, među njima vraćaju, među tom generacijom, gdje si kad vidio da je lanac hadisa dospio do poslanika, a da je se, odnosno do asaba, a da je se asa proglasio na žovom sam se ispitiva hadis do, do ashaba. Pasta. Ashab nijedan nije bio lažan. Njihova iskrenost jednom nije bila upetna. Pasta. Znači vidite te generacije, sami ste te generacije koja nijedan nije čovjek lagu među njima. Na Allaha njegova poslanika sa sobom. I sad da ne slijedimo tu generaciju i Ulema kaže, nijedna generacija kao generacija u množini neće se pojaviti kao što su ashabi. To su najbolje generacije. I zato je poslanik sam rekao, ovo je najbolji su ovi koji stanu. Ono. Pojedinci mogu biti dobri kao ashabi, ali kao generacija kompletna nikad ne možemo biti nikad ne možemo biti kao ashabi. Nemoj da vas zavaravaju hadisi, oni gdje kaže Ona, jer oni imaju svoje batre, tu mazre kaže, imat će nagrade 50 šehida od nas, jel mina, jel minum, jel od nas, bolje poslani će ili od njiha, kaže minum, od njiha. Znači, to ima svoje posebno, posebno tumačenje. Dalje, braćo, naš stav, naš menheć prema ulemi. Naš menheć prema ulemi nije onaka kakva ga predstavljaju drugi. Mi u ulemu stavljamo na mjesto na koje je stavio Allah Đelešanu i njegov poslanik sa vasom. Allah Đelešanu kaže, jer fe ima u lezina amenu, minkum el lezina utul ilme deređa. Allah je na visoke stepene uzdiga one kojima je data znanja. Hel jeste vi ledina jale mune, vel ledina jale mune, jesu isti oni koji znaju, oni koji ne znaju. Oni koji pamet imaju, povuku primaju. Poslanik se sam kada u hadisu, el ulema lanafetul enbija, ulema je naslednici poslanika. Ali ulema, ulema minku. Ali, ako ulema kakva jeste, ako ulema nije kakva jeste, mi ne slijedimo greške učenjaka. A sami ti učenjaci u svojim govorima, svojim govora su govorili da i mi ne slijedimo njihovim greškama. Pa je rekao imam Hanife, kada, Ebu Hanife, kada nađete na stari hadis, to je moje, moje mišljenje. Imam Šafi kaže, kada moj, moj govor ostupa od Kur'ana i hadisa, znaš da sam pamet izgubio. U drugoj predaj kaže, o mlate ga ozi. Imam Ali kaže, kaže, mi, kaže, mi, kaže, mi učenjaci, kaže, uzimamo onaj iz Kur'ana i Sunata. A ne možete uzimati od nas, uzimate od smo mi uzeli. Ahmed ibn Hanbar, njegova poznata izraka, kaže ne možete slijediti mene, ni Sevriju, ni Šafiju. Znači uzmite odakle smo mi uzeli. Iz Kur'ana i Sunata. A pa ako nešto nije u redu, vraćamo se svi na Kur'an i Sunat. A naša je dužnost da poštujemo ilmu. I danas na ovom mjestu govorim pošto mno, mnogi će se stvari čut pa naznaju, mi danas učimo iz knjiga te uleme. Mi smo danas učili dersi za kide od Saliha ibn Ferzana Ferzana. Mi smo danas učili ders iz akide od šeha Ali šeha. Mi smo danas učili ders od Džibrina. Mi smo danas učili dersove od od Džemila Zejne šeha. Mi smo danas učili od Čurejma der, onaj dersove koje smo mi sakupili od te ulemi. I mi poslijemo tu ulemu. Jer ulema nastavi poslanika. Ali i ne sledimo onome što su pogrešili. Pa ste vraći. slijedimo ono što smo pogrešili. I ulema ima svoje mjesto kod nas. I ne smije niko da obtužuje ulemu bez čista dokaza. Jer ta, mi znamo. Mi znamo izreke koje su izreke generacije prije nas. Da je mjesto uleme otrovno. Onaj ko bude gibati ulemu njegovo će srce umrijeti prije njegove smrti mi to zato znamo i zna, zašto ovo govorim da nam ne mogu prikačiti ono što prikačavaju da, da ljudi osuđuju ulemu da ljudi tekfire ulemu znači ona je lema, lema koja je istinska ulema mi poštujemo kao naše šehove kao ljude koji, koji su oznanja i stavljaju na mjesto na kojim pripada ali i ne stavljamo na mjesto božanstva i ne slijedimo nikoga slijepo niko se ne slijedi slijepo osim osim Kur'ana i Sunneta. Dalje, braćo, naš stav prema novotari. Ovo je možda jedno od bitnijih pitanja među tehakuma i onoga hoćemo mi s novotarima, nećemo s novotarima. Mnogi kada govore hoćemo s ovim, kada kakav je vaš stav menaž prema islamskoj zajednici. Islam ne gleda na islamsku zajednicu, to je samo na nas. Islam kada osuđuje i pokazuje pravi put i osuđuje zabludu, onda ne govori imena islamska zajednica, džematu islamije, ihvanu muslimin ili osa. Islam govori propise o tome. Pa nek se sva se nađe u tim propisima. Ako je Allah Zlešanu u Sure Al Imran objavio kada nije bilo islamske zajednice bosanske, je ume tebje duvu duvu, te se duvu duvu. Ona dan kada će neka lica biti blistava i bijela, neka crna, tmurna, onda nije rekao taj, taj. Ono po, svak može sebe da nađe. Ovo je propis. Već kaže, oni koji su tebje do dovođu, to su oni koji su ehli sunat od džemaat. Koji su ehli Kur'an od sunat, onaj, od sunat. To su oni koji su ehli Kur'an od sunat. Koji su ehli džemaat. Ehli sunat od džemaat. A oni te sve dovođu su ehli bidalke. Oni koji su slijedne bidu otariju i oni koji razilaze, odnosno rasipaju muslimane. Međutim, dalje, kada je u pitanju novotarija, braćo, nama su poznati hadise, koji su propisi iz danas i zadrbio. Pa se svak nađe koji je na istini, koji je, na istinom menhezu. Zegališa Allahu ana prenosi hadis od poslanika sa osoba bilježi ga Buhara je muslim men ahtefe fi emrna hava male se minu filvere. Ko uvede ovu našu vjeru, nema vezi ko je, tako se zvao. Ko uvede ovu našu vjeru nešto, ono mu se odbija. Ne prihvatamo se i niz izreka na koje se trebaju da vrate oni koji su umre lovu, poput obične jedne se Terđins, može da pročita samo šta je Ulema rekla u vezi Novotare i Novotara. Kaže Sufjan Ibn Ujejne, kaže nemojte da bi sjedili sa sljedbenicima Novotare, ko bude sljedio sa sljedbenicima Novotare, srce se mocun. Kada je puta ljudnija, kada vidiš sljedbenika Novotare da ide jedni putem, pređi na drugu stranu, nemoj da sanim stavljaš ovdje u putu. Kaže Sufjan Eseri, nemojte sljedbenicima novotarije nazivati selam. Kaže Alija radi Allaho anu, nikad sljedbenik novotarije nije jednu novotariju uzao, a da nije drugu, drugu prihvatio. I nema eh, bidatu Hasane, bidatu Seje. Kod nas u menedu nema no, ta dobra bida. Znači kaže poslanstvo u Mladiću Riba, Lenu Sari, Hadis Bilje Žebu Daud, i znaju ga svi dobro, i navodi da imam nevi u Arba i nevi, kaže, kulu bidati dalale kaže e, Ibn Ređep i Hanbali, iz ove riječi se ništa ne oduzima. Poslanik se rekla da će potrošiti novotarija, a svaka novotarija je zabluda. I o tom imaju, ima puno, puno i puno hadisa. Uglavnom, jedan na kraju hadis o novotariji, jedan hadis koji uljeva strah u srca i crta koja zima, kaže u hadisu od Enesa radijallahu, da je poslanik se rekla, inna Allahe hađaze, teubat jan kulli sahib bidati. Allah je lešano i stavio hijab, između njega i onaj i novotara, među teube, sve dok se u drugoj prekaju, dok se on ne pokaje u svoje novotarije, pa on nam tek prima teube. Dok ne ostavi novotari, neće u prim teube. Zato svaki novotar, nek ne kaže mi smo osudili, nije osudio Kur'an i Sunnet, nije osudila ova vjera, jer ova vjera ne trpi novotarije, Kaže imam mali, kaže onaj ko uvede novotariju u vjeru, kaže on je s time obtužio Allaha i poslanika. Tako, kaže dokazuje s time da Allah nije upotpunio svoju vjeru i da poslanik nije dostavio Allahu u dženošanu vjeru. A poznat je ajet koji je objavljen, zadnji ajet tamo poslanadu koji je objavljen, iz sure Maje 6. ajet, gdje Allah dželešanu kaže, El jeume ekmeltu lekum dina koja tretu nijalaki u redicu lekum islame dina. Danas sam danas sam, odnosno treći ajed, danas sam vašu vjeru potpunio, blagoda svoj pravama usavršio i zadovoljna sam da mu ovakav islam bude vjera. Kaže Omer radi Allah anu, nek se vrati ljudi na tepsi. Kaže Omer radi ono što je tada bila vjera i sada je vjera. Ono što nije bilo tada vjera, nije ni sada vjera. I kada govori o druženju i privatanju sljedbenika novotarije, onda to nije naš stav, to je stav našeg menheđa, to jeste stav islama, jer naš menheđ je islam. To je stav islama prema njima. Nema veze o kakvoj se kategoriji radi. Je on doktor? Nije doktor. Je on direktor? Nije direktor. Je on alim, zalim, ko je naš na interesu kako se on zove? Stav šarijata prema novotari je svakom ovakav. I ne se svako upita da dakle, ko je ne on stepom tu. A naša dužnost kao mumina jeste da se odrećemo novotarija njihove novotarije. I nikad ne možemo zajedno. Jer novotar i onaj ko sledi Kur'an i Sunet, to je isto istok i zapad i ne mogu zajedno. Ma koliko se oni trudili? Ma pa koliko se oni trudili da, da idemo zajedno? Ne možemo zajedno. Jer laž i batil nikad nisu mogli zajedno. Istina i neistina nikada nisu mogli zajedno. I zadnja stvar koju ćemo ovdje spomenuti, naš menhed u pogledu džihada. Se mnogi prepisuju da je naš put jedino džihad. Jeste, naš put jedino je džihad. A džihad, ova riječ džihad, kad govorim džihad, ona ima svoje značenje. Ona je došla od riječi trud zalaganje, samo zavisi u kojoj smo stepenu džihada. Mi, naša sahva, odnosno naš menheđ, je na stepenu kada je u pitanju džihad, da je džihad, znači, stvar koja vr, krči puteve dar, pa kada je potrebna, potežemo A kad nije potrebno, onda stavljamo ju korica, kao sabri. Šta, šta vam hoću reći? Znači, ako neko čini zulu muslimanima, i ako neko napada muslimane, i oduzima njihovu imominu, i ruši njihovu čast, i prodava njihovu onaj, krv, i obašćašaj muslimanke, onda je vazi svakom da potegne sablju iz korica. Međutim, ako je to džihad far kifaje, oslobađamo druge države, onda to nije ta borba. Pa što se neki prele. E što je širenje dina, vjere dina, jer Allah žele šanom to nam naređi. To ne treba propisa nama. Mi mene, mene vadimo iz Kur'ana i Sunnaka. Allah žele šanom kaže, kati luhum, hatta la te kune fitnatu, u jakunu dinu kunu lila. Borte se hatta, sve dok ne bude sa Allahova vjera, dok se slobodna Allahova dželšana vjera ne bude ispovedala. Znači to nam Allah subhanahu ta'ala naređi. Pa onda govori u, u našem danas vremenu, kada su muslimani poniženi, zlostavljani, ubijani, proganjani, otima njihovi metak. Da male kumulatu kakmu na fisa bilila. Što se vi ne biste borili na Allahom putu? والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يكون ربنا أخرجنا من هذه الكارثة ظالم أهلنا وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك رسيلا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل التاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا Kaže, što se vi ne biste borili na Allahu da šubut? Za potlačene muškarce, žene i djecu, koji zvikuju gospodaru naš. Izbavi nas iz ovog grada čiji su zulumčar, čiji su vođe nasilnici, zulumčari. Ti nam pošalje od sebe nekog velija, kad se pojavi veli, odmah ga optuže za, za, za, za harči, za nešto drugo. Ti pošalje od sebe nekoga velija, pomagača koji će nam pomoći. Pa kaže, vjernici se bori na Allahovom putu, a ne nevjernici na šeitanom putu. Ubijajte šeitanove sledbenike. Ubijajte ih. Jer šeitanove sledbenike su slabe. Allah je lešanu naređuje. Znači, a kad je u pitanju džihad svako mora biti sam 110. aj sure teube da su naši životi kupljeni da smo i već obavili trgovinu inna Allahe štela minan mu'mine fusa i vala bjelunom džene i katilu fi sa bila fejaktulu li telun kaže Allah je odvijenika kupio živote njihove i metke njihove zamenu za džennet cena je džennet oni će se na Allahom vutu boriti i biti ubijani to je nalazio šan obećo kakav te vratim džilu Kur'anu pa se radujte toj trgovini ta trgovina, Allah Želešanu non stop na nju poziva. Poziva one koji kažu tužu na za džihad. Poziva i njih ako se smatraju vjernicima. Ja i juhel ladina amenu. Ovi koji vjerujete. Hele dulu kumala ti džaretim. Tunđi ku mi nazabine li. Tu mi nabillahi wa rasuli wa tu džajina ti sabila bilo. Ovi koji vjerujete. to što obavite trgovinu koju ste obećali. Koju ste sa vahom Želešanu ugovor napravili zbog njih. Pa kaže, ona će vas spasiti patnije i nesnosti u Allaha Đelešanu njegova poslanika vidite i porte se na Allahom putu i mjecima život, e, i, i životima svojim. I vraću, kada neko nas tužuje zbog džihada, a onda on ne poznaje dobro fiku džihad, poznaje dobro propise džihada, današnja ulema i ulema ta, telefa i halefa što kažu, je rekla da muslimani samo mogu biti u dva stanja. Mogu biti u džihadu i u ribatu. A kada je u pitanju borba za islam, Ona sam može biti fard, ajn, fard kifaje. Nema nikde je haram. Kad? Nema nikde je cijena haram, već se borit na lavom zelešanu putu. U svakom slučaju, ti moraš biti u tom ibadetu. I moraš biti uvijek spreman, ima nije. Jer tamo onaj hadis ima, znate, gdje kaže onaj ko se ne bude borio na lavom putu. I ne bude imao nije da se bori, umro je sa ogrankom lice, licemljerstva. Pa mi smo sa u ribatu, vednu lehu mesatatu min kule. Pripijete koliko god možete protiv njih snage. Znači, sad se pripremamo i da bude svima jasno. I onima koji će slušati koji neće slušati. Da je bude svima jasno, mi se pripremamo. A čekamo kad će to i Nemo to, to, to mm. Allah došano nadame ljude za to. I okupi ljude za to. Mi se pripremamo, naše da se pripremamo. Pa da sačekaju, pa će vidjeti u kojoj će vojski biti, u inša Ali džihad je sastavni dio vjerovanja. Morate znati, braću, da je neka ulema džihad stavila po šesti šart. Po šesti islamski šart je stavila džihad. I koliko ima ajeta o džihadu, preko 150 ajeta ima o džihadu. Šta mislite vi da vas, ne, vama neko od uvijek 150 puta kaže je treba nešto da uradite? Šta biste to smatrali? Bi to smatrali jako važno stvari. Tako. Ali Allah je samo se obraća isto za propise drugih badika. Kut je da, alaikum kitab, propisuje vam se borba hoćete, nećete. A oni osuđuju se brano. Propisuje vam se borba. Vama se to propisuje. Morate tu. A s druge strane, braću, džihad je zaštita života. Džihad je zaštita časti. Jer lijepo ova Đelešan veku sura Enfal, ja, Ejuheledina, Amnu, što ste džibu lillahi od Rasuli. I za da komu ima ljubi. Ovi im će da, da zote sa Allahom poslaniku, a ovi su ajte objavljeni za bitke na bedru kada budu od vas tražili da život svoj zaštitite. I kaže u ulema napadanje zašta života. I mi muslimani uposti kad smo stali svojom smrću da branimo ovu zemlju, manje nas je gimo, ne smo predavali gradove po nas po, po 300, 500 hiljadama nalazili u rupama i nalazili po zatvorima smo bilo. A kad smo stali na linije i kazali samo preko mrtvi, onda je malo ginulo. To se moglo naprojati na prste u, u, u redovima na liniji koliko je ginulo a nakon su ginuli kradovi, činovane su žene, ubijala su djeca. Znači smrt je zasta života. Džihad je zasta života. I džihad, braćo, je danas neophodan. To da dobro svi znaju. Muslimanima je danas džihad neophodan. Muslimani bez džihada neće nikad vlast šarijasku spostati. Oni koji misle da vlast će toći bez džihada, pa onda je najpreći da to servija se poslaniku sa osnovu. Jer je najdraži rob Allaha Đelešanu. Da je tako, onda bi Allah Đelešanu dao tu blagodat poslanicima da budu vladari bez džihada. I na kraju šesta stvar braćo jeste mešćidi, mešćidi i centri i prostorije. Naš menheđ prema ovim stvarima jasan. Iz sire rahiku mahtum sira tu nevali. Šta kako hoće sira ibn Hišama nek svako pročita na bosanskom su ne prevedene sira tu rasul ne provjerava, ali nek sad pročita tamo ona hijđa poslanika s ovom Medinu. Dolazi poslanik u Medinu i pravi me, mesi i prati muslimana. Ovo je jako bitno. Poslanik ni jedan, po, ni jedan pohod nije krenuo dok nije povratio muslimana i dok nije napravio mešćin. Je mešćin u centri dešavanja. I moramo imati svoje prostorije. I na mene i na drugim mjestima da se okupimo ne daju nam da osjetimo slast imana, slast bratstva, slast zemata, ne daju da nam A s druge strane, po jednoj realnoj stvari, izgleda samo se oko nas koplja lome. Na zapadu moraš vidjeti crkva, sinagoga, sve jedno dobro. Mesti nekakav turski, arapski, bosanski, sve u redu jednoj zgradi. I niko ne, ne, ne vodi o tome nikakvih problema. Samo je problem muškile, a to se desi hamal u Bosni to je smisleno braćo smisleno, morate znati da ljudi bez svog o, o, svoji ovi stvari, ne mogu oživljavati sunet Muhammeda sallallahu alaihi Mi nećemo reći ono su džama, džamije bidatske, ne mre džamije bidatske. Ono je naše okupirano. Treba da nam vrati. Jer Allah je lešanu kaže, inama ja muru masađi, djela ime namene bila, jel je umila ahilu, je kame slat, vete zekja. Allahove džamije treba je država, sada ih vidio, Allah je sudni dan, klanju namaz, daj zekaj, ne klanju namaz. I oni koji kažu, da mi trebamo biti sa njima po svaku cijenu a koliko je ljudi u džamiju iz sela hajde da odemo na svaki namaz pa da vidimo u džamijama koliko ljudi dođe pet ljudi ne dođe na ja namaz kime ćemo to mi biti a u selu možda 500 zna biti ljudi ako je veća mala kaže mi trebamo biti sa ostalim muslimanima dobro trebamo biti a gdje ste vi sa ostalim muslimanima ostali muslimani su po kafanama Ne ni po kafićima. Zašto? Zato što nema iskrene dave. Zato što u tim džavima nema iskrenog pozivanja. Nema pozivanja po Kur'anu i sunnetu. Samo se možemo dogovoriti da nam predaju džami ili da nam danu da, da širimo ovu vjeru preko džamija jer su uskratili nam pravo. Jer ono su Allahove kuće, a nisu ničije drugi. Ono nije ni islamske zajednice i te ljudi. Jer o, ovaj mešida koji uva kuhne, to je šarijesko pravilo, on ne biva ničije više vlasnično. On biva vlasnično muslimana. Oni su nama zulom učinili, a ne mi njima. Oni su u fesad, a ne mi. Morate da to znate vrlo dobro. I bez naših objekata, bez naših objekata, ako nam ne daju tamo Allahove kuće, mi ćemo praviti druge kuće, a nećemo prosto ljudi. Pravit ćemo svoji sredstava, inša da da zaradimo nagradu, jer kaže poslanik sa svojom, men buni jel mešle, buni jel lahu lehu bejta fil džene. Ko sagradi mešle, Allah svojom sagradi kuću u džene. I zato obraćao, grate gdje god se može da napravi mešle gdje god može se poziva, da se poziva u tim međom Allahovu vjeru, iskoriste to obraću. Jer ovi ljudi, nama je žao običnih ljudi, ovi ljudi su zaredeni. Ovi ljudi kao što ste vidjeli sada kad izlazite u javnu davu, kako se ljudi ponašaju. Ljudi su obmanuti sa printanim medijama, mas medijima. Ljudi su obmanuti, lažu im. Čak lažu oni koji traže znanje, braćo. I oni koji zatrude pa poradaju se kod nas. Traže, oni su te ljude, isto neki od ti ljudi, isto okrenuli ka drugom smjeru. I mi to možemo vidjeti. Mi smo noćas cijeli da zakažemo jedan sastanak s tom braćom koji kažu da mi nećemo brastvo. A ni u čem se ne razilazimo s sehalatima. Vidite, i sutra će možda reći idu smo u novotarskom mešidu, mi smo Haridije, ovo je naš menheđ. Mi drugog menheđa nemamo. Mi nemamo tukije kao šije. Da jedno govorimo, drugo radimo. I nas ako hoće da vake prihvate muslimane i da se poprave ili da nam dadnu da mi njih popravljamo. U istoriji se nikad nije desilo da onaj koji je na istini pređe onom koju zabludu, oni koji nisu pravi. Već uvijek da mora preći istinu, tako? Ne može se sa gore ići, s bolje ići na gore. Sa gore se treba penja na bolje. I zato ne trebamo dozvoliti da padamo. A ako budemo koristili njihove, po njihovom onaj načinu džame i budemo šli do islama po njihovom načinu, stići ćemo dok se drugi stigli, po zapadu i po kafanama. Ako kao li واستغفر الله ان الله غفور رحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Da Allah nagradi našeg šeha Ibrahima, zaista su ovo jasne, konkretni, znači, išareti kuda i kako dalje. Moram vam otkriti, draga braće i sestre, rasijani po Dunjaluku, da ste za bocu pretekli nas u broju. Radi se možda u par brojeva, da ste bili brojni od nas, ali i vi se morate pomir s tim da smo mi u jednoj Allahove kući, a vi ste razbacani ipak po više znači žemata i žematića, a sve u svemu Allahu velikom zahvaljujemo na ovakvoj blagodati i nadamo se za Allahu pomoć, a ujedno tražimo halala i od našeg šeha Idriza Bilibanija, kome smo uzeli ne ni manje ni više, nego sigurno pola sata od njegovog prava, ali ako Bog da sad on sa Kosova od ozdo svojom rafalnom, ako Bog da, mašinerijom zabraziti. Ovo je bilo što se tiče nas. Krajišnici ne znaju nego ovako uvijek malo oteti od međe drugima, ali u pozitivnom smislu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nagradi sve vas koji ste otrpili. Mi idemo dalje sa svojim programom, a od domaćina sobe put vjernika tražimo da nas uredno odjave i da oni po svom programu a mi po svom a sve to jedan program naćemo se ako Bog sutra najveće sa novim predavanjem i novim ako Bog da obraćanjem ako nam Allah želom dadne zdravlje života i slobode govora a za slobodu govora ćemo se inša Allah sami izboriti نقول قولي هذا وصلى الله عليكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته